إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته گهدار رادیو بیان کرم کن گل پیشکش کردن نوچین دولت اسلامی این ابرو روژا سشنبی 20 محرم سال 1437 مشختی دی دست بکن بسر نوچا برسنگرتنا هرشکا برفرها جچار محوران ویا صحوات مرتد و حجد رافزی لسر دفر البحیال ولایت فرات کریارک شهادت خواست دهان جناب دبد جه سپای صفوی روش آوای باجر رمادی لولات انبار اجتنا به جه جاش مرگا به کریارکان غیماسی لسر کومکوان لدور حردان لولات جزیره برف دریجیانو چا دی دست بکن جویلات فراد خلافت شیان بر سنگ هرشکا بر فره بگرن یا جه چار محوران و اوهات کرن جلای مرتدن حجدا برازار و فضی بو سردور البو حیار و شهلات باجر حدیثه پشتی شر و پیگ دادانن دجوار چندین آلیت هاتن شوطاندن و چندکن دی هاتن جکار خستن و هلیکوپتر هاتن دیتن بریندار جمیدانا جنگ دوگو هستن هر دوی دمیده سربازن خلافت هیرش کرین ورا حصفه درفتا مجل بنا دجمنی لعلب و حیا به خستن و هیرش دست بکر به گل باران کرنا جمارک جگل هاونا و لدیب را هیرش هاتا کرن به چک گران و ناوین دجمن نچار کر بسر شوریف شکستی پاش و وگرن سپاس بو خوده ولا أنبار كاك ابو محمد تونسي بترم بلا خويا من ريشكري بريكاتو كومك سوباي صفوي ميليشيات وين رافزي كرنا لا لدفر حفت كيلو روش افاي باجر رمادي بويا و كشتن وبريندار بنا بدهان جوان خود برای مجه شهید ور بگرد هر وسا علیتکا که تانزیرا سپای رافضی ها تجکار خستن نیزیک جه تلت مشهد جه اگر ارمانج کرناوی بروکیتا که آرستکری سپاس بو خوده ولایت جزیره برای که شهادت خواز به بلا خویا ریش برای که تو خالک پشکنین یا سر به پارستنا جاش مرگاوه لدریان عینات یا سر به ناحیا ربیعه و کرا ارمانج بو سەدەمێ کشتنا دو کسان جوان و بریندار بینا هەشتن دن به برینن گران بینا بۆ خودێ کرنا دناف کومکا خلافەتی جاش بە خۆنۆقیکردە دنافکومەکە خاچ پریسان خۆفرۆشن خاچپەڕێسان حردان حەردان باکور روش حالاتی جی چیای شنگاله و که بی. دگل نزیک سی ژمێرەێ بەردەوامبی دگەلدا سێژە خۆنەقیکەرا به بەرنیاز بە ئەنغیماسی کەمەرین خۆین لسر جاش مرگا تقاندن او خودش یان دانوان به دهان جوان بکجن و بریندار بکن او پنج حفاره و شش آلیت سربازی زری پوش بشوطینن او براین دن خو وکشان جهن خواه به سلامتی و ساخلم سپاس بو خوده جه خودت خوازیم مدن اف شهیدان داور بگرد جلاکی دن و فروکن هف پیمان خاش پارسن صفوی وان شرمزار بکر ورا امو زیبان رابیه من کرنا بیره که بویا اگر کشتنا یازده مسلمانه ولایت حلب بجار سی صحوات مرتد حول کاشکستی کرن جبو بنافکتنا گند حربل لگندین باکوری و کمک وان بشف خواهد زیبین دناف گندی دا و لبری هنگ بردومانک دجوار به بیست هرشان فروکن خاچ پر سال گندی انجام داوی، و شروع پیک دادان دجوار برای وچون چون بو صدم کشتنا جمارک جوان و بریندار بینا دی لدیورا بکلخ و بریندارین خواه بازدان سپاس بو خودی. دمشق دیمەشقی ڕژێمان نووسایری هەولدا بەرەف باجر ژلای صدد برف گرین گرن حەزمەبە ئەوین لە باجر کی و 6 کیلومتر دیره او مجاهد به برسن گرتنا کاروانی و خسارت کامازن مازن او و کرن پاش و بزورن و کشتن و بریندار خستنە فاندا سپاس بۆ خودێ کسا که صحوات مرتج جناف پشتیاتی نیشان کرن بچک قناسه لبره تاخ تزامل محور جادا دعبول باشور دمشق سپاس بو خوده جلای که دیو فروکن روسی خود وان شرمزار بکت پازده هیرش کرین سر باجر قریتاین دو بنگهن بلاف کرن آنانی کرن ارمانچ ببو صدم کشتنا پازده مسلمان و بریندار بینا هندکندن ولاتا برکه چند مفرزین آسایشی لباجر برکه را بینا بکریارکان مونه تورم بلای بناو اکرم حاج المحشوش پیکر ارمانچ كج وزير حكومة تيتا كرم بحكومة خوياتي مرتد بككي أوجي ببومبك خوبي بو صدام بريندار بناوي وهوالك وي سپاس بو خودي ولاية جنوب سرباز خلافت هیلش کرین سر دوریه هف بشا سباي صفوي و صحوات مرتد لدور سیافیه لعرب جبور ببو صدام جنوف چونا دو كسان جوان سپاس بو خودی ولاية باكور بغداد سربازن خلافت زالگاه سیزده کرن ارماج لسر سکر سامرا و هر دو کمالگهن الحیکو سیتاک اوین سپای صفایی بخوا کرین بنگه بگوله هاون و روکتن خومالی و آرمانجا جه خواگر سپاس بو خوده ویلایت سینا سربازن خلافت شیان بومبک چاندی بتقین لسر آلیتک سپای مرتد لسر ریا دریج روشالات باجر عریش بو ساده میشه و تاندناوی به تمامی سپاس بو خوده برف نوچین ڕاگەهاندنێ ڕاگەهاندناویلا بلاف کرن لسر دست کفتین به دست مجاهد و هاتین پشتی آزاد ئازادکردنا باژێرکێ مەهین هەر وساوێنین هێرشین فرۆکین سر باجر کرینە سەر بری ناوبەری خودێوان شەرمزار بکرد. راجهاندنا ولاية صلاح الدین ویدیو بشه هشته بنابو نشان الحاملین جراح بلاف بلافكر را گەهاندنا ویلاتە ڕۆژئاوای ئەفریقیا ویددیوایەک بەڵافکرد بەنابوونیشان ئقامەت و حد على سارقين سارقین لێ دوو ماهیە دووبارەکردنا سەرنوچە بەرسنگرتنا هێرشەکە بەرفراژی چار محوەران بە یاسە حواتین مرتە دوو حەشدا ڕەفزی لە سەردەڤرە ئەلبحەیە لە ویلاتە فرات گریارێک شهادت خواست بدەهان جناب دەبێت جه سوپای سەفەوی روش باژێرە ڕەمادی لە ویلاتە انبار گشتنا به دهانج مرگا به کریارکان غیماسی لسر کومکوان لدورا حردان لولاتا جزیره هي دوماهە سلافين براين خو قبيل بكم بن البن دەریا دير ياخذ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعنيها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي دولة الإسلام نعنيها بأشلاء الرجال دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي نفتديها بالغوالي